Хто це такий? Може, якийсь Петровецький? А може, не Петровецький? Тільки в своєму селі вона таких не знала. О, руки звів, наче рукою мами до себе. Може, хтось знайомий? Чи втигали не гадаєш? Бо цього дихав мазерці за нею, бо цього б кликав до себе. І сміхається. Якось так силовано, кривляться губи на цьому боричці. Жаля хоче усміхнутися мою відповідь, бо старбок такий славний. Але душа її насторожилася і застерпла. Якось він так чудно йде пережити до неї, мов би була як круту воду. Все ближче та ближче, повищивши в розпію, Густо зупинився смаглим лицем, наче лице задрібніло. Ні, таке незнайомий парубок, а славний. Тільки якийсь чудовний ти чудний. І чого мовчить? Чого не озивається? Хіба так парубок підходить до дівчини, що не усміхнеться і не озивається, а тільки дивиться страшно. Чого він так страшно дивиться? Коли округ такий чистий польовий простір і такі ясні блакитні дані в горі небесній. І скільки він тримає жінки та блискіки в руках. Лесенко почав би залізний ланцюг у його руках, турцьований та покритий бородавками. Віддай хліб. І той ланцюг терською гадюкою злітає вгору над галеною головою, ось ось обхопить шию смертельним засморгом. І дівчина з розпасленим зонком кидається в бік. І ось вже біжить вона стежкою, а серце заходиться в грудях, а серце він стає в самітенькому горлі, що продихнути негодно. Віддай хліб! Тільки ззаду той крик стогін, мов би, шмагає Галю по спині. Ладно бігти все пруткіше, але молоде жито б'є в груди, але повітря стає стіною, але може влітають у землю. Здається, що ти ззаду не відстає, а близько, що залізний ланцюг скоро здійсниться на шиї, і їй хочеться лементувати. І їй хочеться лементувати щоб почули люди, щоб оборонили від напасника, який хоче її задушити, і відняти хліб та цукор, що дістався від дядька Сави. О. кричить у білий світ. А білий світ не відгукується на її розпач. Спіткнувшись, Галя падає в жито і вже немає сили звестись. Що буде, те й буде і вона заплющується, припавши губами до землі, вдихаючи давке порохно. Співають жайворонки. Потоки срібного співу дзвенять угорі, і Галя спершу навіть не розуміє, що то жайворонків спів, бо хіба ж може весь білий світ співати, як жайворонок? Аж не віриться, що почула ту музику тільки тепер, і вона цілющими ліками вливається в душу, змиває сліпий страх. Помацавши за пазухою хліб та цукор, Галя відриває голову з землі, сідає і, бачачи довкола тільки шелестке жито, слухає жайворонків, які співають начебто ще запопадливіше, ще дзвінкіше. Галя зводить голову, сторожко дивиться понад житом, що вигойдується розлогими хвилями ніде нікогісінько, тільки пустельне зелене море, тільки святково чиста блакить над зеленим морем. Чого вона злякалася? Чого? Може, той залізний ланцюг їй тільки привидівся, а насправді не було ніякого ланцюга, і той парубок не хотів її задушити, аби відняти хліб. Не інакше як вистежив, що дядько Сава пригостив її хлібом та цукром.